Azken aste horietan, Kataluniako aktualitateak interes beritzi bat sortu du. Generalitat eta Kataluniako gizartea eta espainol gobernuaren arteko tirabidak, bakoitzaren urratxak, autuak, aztertuak izan dira, komentatuak, eta ezinuka min berezi bat sortzen dutera gure ipar eskoleriko lujaldeetan ere. Buru diabetzari buruzko mintzali bat berriki antolatua izan bada Robles Arangiz Fundazioan adibidez, fordo bat ere iraganen da este buruntan bertan baiunan autonomia eraikik antolaturik. Ipar eskoaleriko eta instituzionala ipatzen den garaionetan, adibat gehiago erran ari gorri bat birekatzen ari baita gai hau azken ogoita amar urte horietan, dudarik ez, egoera hori buruan ukanen dutela batzuek, Kataluniakoa, Eskoziakoa, gure eskudago dinamika, frantses estatuko lujalde reformaren perikura luzea, galdera asko, zalantza asko, baina aukera asko buruan ere. Kataluniakoak edo orokorkiago egoera guzio horiek horretarazi didate aldiz hemen gauzatuak izan diren hainbat ekimen. Kataluniakoa ere edugarri balimada bada ez dezaguna antz baterak antolatu zuena 2000 marian boska emaiden euneko ogoiaren parte hartzearekin, laborantza gambararen txortzia, eduta bai euskarari ekimenak bete situerarik erarik eskoleriko estadioak lautan hau eta emezortziko batez eta beste beste. Gai izan gira horrelakoak sortzeko ez dezaguna antz, eta galdera nasketa guzi horien gainetik lujalde kolektibitate, hiri elkargo berezi, ez berezi eta barrekoak gauza simple bat. Gai izan gira gai gira azkenian joten bezala gure eskudago.